თავი 21 როცა მიუახლოვდნენ იერუსალიმს და მიადგნენ ბეთბაგეში ზეთის ხილის მთას გაგზავნა ესო მორი მოწაფე და უთხრა მათ წადით სოფელში რომელიც თქვენს პირდაპირაა და ხელად იპოვით დაბმულ ვირსა და მის ჩოჩორს ახსენით და მომიყვანეთ ხოლო თუ ვინმე რაიმეს გეტყვით უთხარით უფალს ჭირდება თქო და მაშინვე გამოგატანთ ყოველივე ეს იქმნა რათა აღსრულდეს წინასწარმეტყველის მიერ თქმული, რომელიც ამბობს: "უთხარი ციონის ასულს, აჰა, გიახლოვდება შენი მშვიდი მეუფე, ვირსა და ჩოჩორზე, სახედრის ნაშიერზე, მჭდარი" მოწაფეები წავიდნენ და ისე მოიქცნენ, როგორც უბრძანა მათი ესომ. მოხვარეს ვირი და ჩოჩორი, ზედ დაუფინეს თავიანთი სამოსი და შეჭდა მათზე. დიდძალი ხალხი თავის სამოსელს უფენდა გზაზე. ცხვები კი ხისტოტებს ჩრიდნენ და გზაზე უფენდნენ. ხოლო ხალხი, წინ რომ უცხოდა და უკანაც მისდევდა მას, ღაღადებდა და ამბობდა. ოსანა დავითის წეს. კურთხეულია მომავალი უფლის სახელით. ოსანა მაღალთაშინა. როცა შევიდა იერუსალიმში, მთელი ქალაქი შეიძრა და ამბობდნენ. ვინ არის ეს? ხალხი კი ამბობდა. ეს არის იესო, წინასწარმეტყველი გალილეის ნაზარეთიდან. შევიდა იესო ტაძარში და გამოყარა ტაძრიდან ყველა მყიდველი და გამყიდველი, ააყირავა მეკერმეთა ტაბლები და მტრედებით მოვაჭრეთა მერხები. და უთხრა მათ, დაწერილია: ჩემი სახლი სალოცავ სახლად იწოდება. თქვენ კი ყაჩახთა ბუნაგად გიქცევიათ იგი. მიეახლნენ მას ტაძარში ბრმანი და კოჭლნი და განკურნა ისინი. როდესაც იხილეს მღდელმთავრებმა და მციგნობრებმა მის მიერ ქმნილი სასწაულნი და ტაძარში მოყიჟინე ბალღები, რომლებიც ამბობდნენ, ოსანა დავითის წეს, განრისხდნენ, და უთხრეს მას, გესმის, რას ამბობენ ისინი, ხოლო ესო მიუგო მათ, დიახ, არასოდეს წაგიკითხავთ, ჩვილთა და მეძუძურთა პირით დაიმკვიდრე დიდება, მიატოვა ისინი, ქალაქიდან გაემართა ბეთანიას და იქ გაათიახამე. ხამე. ხოლო დილით ქალაქისკენ მომავალს მოშივდა. დაინახა გზის პირას ერთი ლეღვის ხე, და რაკის ზედ ფოთლების მეტი ვერაფერი ნახა, უთხრა მას, აღარა სოდეს გამოგეხოს ნაყოფი უგუნისამდე. და მაშინვე გახმა ლეღვის ხე. ეს რომ იხილეს, გაუკვირდათ მოწაფეებს და თქვეს, რა უცებ გახმა ლეღვის ხე? ხოლო ესომ პასუხად უთხრა მათ, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. თუ გეკნებათ რწმენა და არ შეეჭდებით, არა მარტო იმის ქმნას შესძლებთ, რაც დაემართა ლეხვის ხეს, არამედ თუნდაც ამ მთას უბრძანებთ. აღმოიფხვერი მანდედან და ზღვაში ჩავარდიო და მოხდება აგრე. და ყველაფერი, რასაც ლოცვაში ითხოვთ რწმენით, მოგეცემათ. როცა ტაძარში შევიდა საქადაგებლად, მიადგნენ მას მღდელმთავარნი და ხალხის უხუცესნი და უთხრეს, რომელი ძალით იქ მამას ან ვინ მოგცა ეს ძალა? იესომ პასუხად მიუგო მათ: მეც ერთ რამეს გკითხავთ და თუ მიპასუხებთ, გეტყვით, რომელი ძალით ვიქმა ამას. ნათლის ცემა იოანესი საიდან იყო? ზეციდან თუ კაცთაგან? ხოლო ისინი ერთმანეთში ბჭობდნენ: თუ ვეტყვით, ზეციდანო, ის გვეტყვის. მაშინ რატომ არ ერთმუნეთ მას? ხოლო თუ ვეტყვით, კაცთაგანო, ხალხისა გვეშინია. ვინაიდან ყოველას წინასწარმეთ ყოლად მიაჩნია იოანე და პასუხად უთხრეს იესოს არ ვიციო და მანაც მიუგო მაშინ არც მეგეთყვით რომელი ძალით ვიქ მამას ამაზე რაღაც იტყვით ერთ კაცს ორი ძე ჰყავდა მივიდა ერთთან და უთხრა შვილო წადი დღეს სამუშაოდ ჩემს ვენახში ხოლო მან მიუგო არ მინდა ბოლოს კი ინანა და წავიდა მივიდა მეორესთან და იგივე უთხრა ხოლო მან მიუგო წავალ ბატონო და არ წავიდა ამ ორთაგან რომელმა შეასრულა მამისნება მიუგეს პირველმა უთხრა მათი ესომ ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ მე ბაჟენი და მეძავნი თქვენზე წინ შევლენ ღმრთის სასუფეველში ვინაიდან მოვიდა თქვენთან იოანე სიმართლის გზით და არ ირწმუნეთ მისი ხოლო მე ბაჟენი და მეძავნი ერწმუნენ მას თქვენ კი იხილეთ და მაინც არ მოინანიეთ, რათა გერც მუნათ მისი. სხვა იგავიც მოისმინეთ. იყო ერთი სახლის პატრონი, რომელმაც ჩაყარა ვაზი, ხობე შემოავლო, შიგ საწნახელი ამოკვეთა, ააგო კოშკი და იჯარით მისცა მევენახეებს, თვითონ კი წავიდა. და როცა რთულობამ მოაწია, გაგზავნა თავისი მონები მევენახეებთან, რათა მოსავალი ჩაებარებინათ მათგან. ხოლო მევენახეებმა დაიჭირეს მისი მონები, ზოგი სცემეს, ზოგი დახოცეს, ზოგიც კიდევ ქვებით ჩაქოლეს. ახლა სხვა მონები გაგზავნა უწინდელზე მედნი და მათაც იგივე დამართეს. ბოლოს თავისი ძე გაგზავნა და თქვა: "ჩემი ძის მაინც მოერიდებათო." მაგრამ მევენახეებმა მისი ძე რომ დაინახეს, ერთმანეთს უთხრეს: "აგერ მემკვიდრე, მოდით, მოკლათ და მისი სამკვიდრო დავისაკუთროთ." შეიფრეს იგი, ვენახიდან გაიყვანეს და მოკლეს. მერე და, როცა მოვა ვენახის პატრონი, რას უზამს ამ მევენახეებს? უთხრეს მას. ბოროტ ბოროტად მოაგდინებს, ხოლო ვენახს სხვა მევენახეებს მისცემს, რომლებიც დროულად ჩააბარებენ მოსავალს. უთხრა მათი ესომ, ნუ თუ არასოდე სამოგიკითხავთ წერილში. ქვა, რომელიც დაიწუნეს მშენებლებმა, კუთხის თავად დაიბა, უფლის მიერ იქნა ეს და საოცრებად უჩანს ჩვენს თვალს ამიტომაც გეუბნებით თქვენ წაგერთმევათ ღმრთის სასუფეველი და მიეცემ ახალხს რომელიც გამოიღებს მის ناقობს ვინც ამ ქვაზე დაეცემა დაიმპრევა ხოლო ვისაც დაეცემა გასრეს როცა მღვდელმთავრებმა და ფარისევლებმა მოისმინეს მისი იგავნი მიხვდნენ რომ მათ ამბობდა ამას და უნდათ მისი შეფრობა, მაგრამ ხალხისა შეეშინდათ, ვინაიდან წინასწარმეტყველად მიაჩნდათ იგი.